Saúdos de Tania Alonso. É o momento agora de dar paso ao noso espazo de entrevistas diario. E hoxe queremos falar dunha enfermidade da celiaquía, sobre que cada vez existen máis investigacións e tamén se dá a coñecer un pouco máis debido á necesidade de que os alimentos aparezan apropiadamente etiquetados para que os celíacos saiban, por exemplo, que alimentos conteñen gluten e, por tanto, deben evitar. Para saber exactamente que consiste esta enfermidade, temos conosco a Tibisay Rodríguez, que foi delegada na zona de Vigo de ACEGA, a Asociación de Celíacos de Galicia, e tamén é nai dunha rapaza con esta enfermidade. Bos días, Tibisay. Buenos días. Bueno, coñeces ben o tema, eh, así que creo que nos podes explicar un pouco mellor a aqueles que non saiban en que consiste esta enfermidade, pois de que se trata. Pues la celiaquía é unha intolerancia permanente al gluten, Y el gluten es una proteína que está en algunos cereales y los más comunes, los que más mm, consumimos aquí, pues son el trigo, el centeno, la cebada y la avena. Después hay otros cereales un poquito menos eh, como el triticale, pero bueno, los más comunes son los que te dije. Eh, y nada, esta intolerancia eh, lo que afecta es al intestino delgado. O sea, cuando uno consume, un celíaco consume gluten, eh, se le atrofian sus vellosidades y, y está mm, desnutrido, claro. No, mm. E son as causas de esta enfermedad? Eh, Pues son muy distintas, la verdad es que no es una causa sola. Pues, eh, se sospecha que hay un componente genético, eh, hay diversas hipótesis sobre si eh, la latancia materna influye, pero bueno, todavía no se conocen exactamente, se está investigando mucho. Din también los estudios que todo un 90% dos potenciais celíacos no o sabe. ¿qué pasa en este sentido? Falta investigación? Sí, sobre, mm, sobre todo lo que falta es eh, que se conciencien más eh, los médicos de que mm, cualquier problema que tenga una persona puede estar indicándonos que estamos ante un, ante un celíaco. O sea, eh, hace, hasta hace poco se creía que solo los vómitos, la diarrea, que era una enfermedad infantil, eh, los niños con aspecto mm, desnutrido, con extremidades muy delgadas, eh, abdomen hinchado, que eran, estábamos ante un celíaco. Ahora se sabe que no, que cualquier persona, eh, mm, pues mm, dolores de cabeza recurrentes, en, que también es una enfermedad de adultos, que dolores abdominales, depresiones, infertilidad en los adultos, en, en, las mujeres, abortos de repetición, todo esto puede estar mm, dándonos un poco la, la, pauta de que estamos ante un celíaco. Mm. Creo que tamén hai diferenzas, como dices, non, entre os celíacos eh, máis novos e os máis adultos. En canto síntomas. Sí, sí, eh, generalmente, bueno, pues en, en niño, en chicos jovencitos eh, hay muchísimo fracaso escolar, uh -huh. eh, claro, eh, mm, dolores abdominales, eh, cefaleas y en los adultos lo que te comentaba antes, pues nos puede depresiones, mm, abortos de repetición en las mujeres, infertilidad en general, o sea, sí que y después lo que sí es común a todos, a cualquier edad, es la anemia ferropénica, porque como eh, los celíacos cuando consumen alimentos no los absorben, eh, están desnutridos y tienen y, eso sí es general para todos, anemia ferropénica. Mm. Eso sí que nos da casi casi una É a clave, non? Uh -huh. mm. E que tipo de precaucións debería tomar unha persoa celíaca para levar unha vida o máis normal posible? Bueno, lo primero eh, tienen que ser eh, diagnosticados mediante una biopsia, porque si no, no, o sea, mm, aunque hayan hecho un análisis de sangre y les, les de, sí, les de los, los, marcadores les den eh, que es celíaco, el diagnóstico definitivo es una biopsia. Eh, cuando ya están diagnosticados definitivamente, pues lo que tienen que hacer es una dieta totalmente exenta de gluten. Uh -huh. Y ahí viene lo complicado. Claro, porque decía tamén ao principio, non, que cada vez máis produtos están xa etiquetados, pero tamén hai outros moitos que non. E isto supón un problema para os celíacos. Pues sí, eh, eso por un lado, el que hay muchos productos que el, etiquetado no es correcto, entonces no, te puedes fiar del etiquetado. Y por otro lado, existe la contaminación cruzada, que a mi juicio es lo más delicado, porque cualquier contacto que tenga un alimento sin gluten con uno con, que tenga gluten eh, queda contaminado automáticamente y un celíaco ya no lo puede, no lo puede ingerir. Entonces, el problema de los celíacos está sobre todo en la calle, en los restaurantes. Tienes que. Mm, mm, nosotros eh, lo que pedimos es que la, la población se conciencie porque es muy fácil hacerle la dieta a un celíaco, pero hay que saber hacerla. y, y es lo, lo, más complicado es en, en la calle. Ahora, el, el, tratamiento que tiene que seguir es una, una alimentación totalmente exenta de gluten, uh -huh. de por vida. De por vida. E eh, iso tamén mm, conleva un gasto económico, porque os produtos que precisa un celíaco moitas veces son bastante caros, non? Moi, moi, moi caros. Eh, sí, en ocasiones hai produtos que cuestan hasta el 700% máis que un produto con gluten. Eh, para hacernos una idea, pues una bolsita a lo mejor de pan rallado con gluten puede costar, mm, cuesta menos de un euro y una bolsita, la misma bolsita de pan rallado sin gluten pues cuesta sobre cinco euros, cuatro euros y pico. Y así mm, todo, la pasta, la... El pan, todo, todo es, un gasto muy, muy, muy grande eh, no sé si las personas celíacas disponen de algún tipo de ayuda en este aspecto. No, por el momento no. Hay algunas comunidades autónomas que, que pueden dar algunas subvenciones, pero que no están, no son fijas, o sea, eso depende del gobierno que esté en ese momento. Pero eh, no, no se dispone de ninguna subvención y hay familias que tienen dos y tres celíacos en, en, su, en la misma casa y esto supone un coste porque de media por celíaco suele ah, ser 200 euros al mes mm, a más en el gasto de la compra. Son moitísimos gastos. Bueno, tamén hai que dicir de todos modos que cada vez hai máis consciencia non sobre esta enfermidade e tamén hai máis sitios, máis restaurantes, máis lugares, máis empresas que xa fan produtos específicos. Eh, no teu caso notas que se avanzou neste aspecto? Sí, la verdad es que sí. Eh, mm, hoy en día, además, con la cantidad de celíacos que se están diagnosticando, a pesar de que hay muchos sin diagnosticar, eh, mm, ya se está tomando conciencia de que es importantísimo ofrecerle eh, ofrecerles servicio. Entonces, tanto en restaurantes como en supermercados encuentras productos ya. Yo noto muchísima diferencia desde que diagnosticaron a mi hija hace siete años. Eh, que había muy poquito a, lo que encontramos ahora. Todavía tiene actualmente unos 15 años, ¿no? Sí. ¿Cómo e como se diagnosticó? ¿Qué fue el factor que eh, despertó esa alarma? Pues mm, fue muy difícil. Fue, mm, estuve tres años luchando, cambiando de médicos. Lo único que tenía era eh, dolor abdominal, le dolía la barriga y para eso de vez en cuando nada más y, fue muy difícil diagnosticarla. Eh, mm, pues eso, tres años eh, y al final pidiendo yo una prueba mm, de algo que vi en la televisión, una, una prueba distinta de la Helicobacter pylori, pues al médico se le ocurrió que a lo mejor de paso se podía pedir esa prueba y resultó que era celíaca pero fue, fue muy difícil porque no tenía los síntomas típicos. Era, era digamos, una celíaca asintomática, que los hay. Esos son los más complicados, supongo. Mm. ¿Cómo cambió a su vida de mm, bueno, la verdad es que cambió radicalmente. Eh, cambió porque pues de, mm, de, estar totalmente despreocupada, era una niña que podía pues consumir lo que quisiera, a tener que estar siempre pendiente de si lo que le ofrecían en el colegio o, o, en casa, no poder consumir todo lo que, lo que veía delante, siempre estar preguntando de lo que puede, lo que puede o no puede comer. En no caso de unha que persoa xa celíaca e non o saiba, como dicemos, pode haber un 90% de población que este este caso, que trastornos lle pode causar non sabelo e seguir levando o tipo de vida normal? Pues eh, la verdad es que muchísimos trastornos, hay muchas enfermedades asociadas. Eh, el no diagnosticar a una persona a tiempo pues puede incluso degenerar pues, en un cáncer. Eh, esto en el caso más extremo. Pero bueno, en general un malestar, una depresión, cualquier el malestar general que siente un, un, celíaco Pero bueno, de todas formas, eso, eh, enfermedades de la piel, eh, muchísimas uh -huh. enfermedades. Recordamos que ti eh, fuches delegada da zona de Vigo da Asociación de Celíacos de Galicia. Como traballades dende esa asociación? Pues se trabaja mucho. Eh, mm, ahora mismo Eh, una de las preocupaciones más grandes que tiene la, asociación es el, informar a los restaurantes en la calle, el informar a los restaurantes eh, cómo se debe llevar una manipulación de los alimentos para que los, celíacos puedan comer perfectamente en la calle sin ningún problema. Eh, se, trabaja en todos los aspectos, en campamentos para los niños, dar información, en, los colegios eh, ahora mismo ya se consiguió que los comedores eh, escolares, tanto los públicos como eh, los, concertados, estén obligados a ofrecer una dieta sin gluten, cosa que no ocurría hace unos años mm, es que bueno el trabajo que hace la asociación es se analizan los alimentos se mandan a analizar los alimentos nosotros disponemos de un libro un manual para consumir alimentos en, la calle, en comprar alimentos en, las tiendas. Eh, son más de 3.000 de alimentos eh, analizados y, esto todo es una labor de la Asociación de Celíacos. Y bueno, mm, me, dejo atrás hablar con médicos, eh, darles información porque, porque la medicina hasta hace poquito, la mm, el concepto de la enfermedad celíaca era muy diferente al que es, al que es ahora. Uh -huh. Y eso se consiguió mucho gracias a la Asociación de Celíacos. Uh mm. -huh. No tanto, supongo que ainda queda moito por facer, non? Muchísimo, queda muchísimo. Eh, se está investigando mucho sobre la, la población, o sobre la enfermedad, perdón, pero queda mucho que, que hacer, queda conseguir que se le subvencionen porque un celíaco el único tratamiento que tiene es, la alimentación. Una vez que lleva una alimentación sin gluten no tiene ningún problema, mm, igual que cualquier otro enfermo que tiene que tomar unas medicinas, y, pero eh, sin embargo los alimentos de los celíacos no están subvencionados. Eh, queda mucho, mucho por, por conseguir todavía. Pues salvo que quieras engadir algo más, rematamos aquí la entrevista. No, sobre eh, solo agradecerte que, te, que me hayáis llamado para, para, hablar de este tema que creo que es muy importante que se, se, oiga y eh, hablar de esta enfermedad que hasta hace muy poquito era una gran desconocida. Y decir eso, que mm, el 80 o 90% de la población está sin diagnosticar y que la gente que tenga algún problema y que no sepa de dónde viene, que sospeche que pueda haber ahí una enfermedad celíaca detrás y que pida, es una simple analítica en, su médico de cabecera y bueno, si, según cómo salgan esos resultados, después sí habría que hacer una biopsia, pero que la gente sepa que puede ir por ahí a veces su problema. Y nada, gracias. Gracias a ti, Tibisay Rodríguez, por acompañarnos esta mañana en sí Radio Porriño e a chegarnos máis información sobre esta enfermidade, como ti dis, ata hai pouco descoñecida. Moitísimas gracias.